منكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن ينتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات حفاظ ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المستقيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da wannan saduwa ta mu a wannan gari mai albarka iyayenmu da ke wannan gari da malamanmu da dukkanin sauran yan uwa da suke tare a wannan wuri da sauran mutanen gari muna roƙon Allah ya mana albarka mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da saduwar mu a wannan wuri a ba da bata lokaci ba an nemi na yi magana a kan abin da ya shafi zamantakewa na aure duk da babban malami da zai gabatar da wannan maudu'i din Allah bai sa ya zo shi ba zan ɗan biyu ce wani abu a kayi ne kafin na tattare na wani na rufe na muna roƙon Allah subhanahu wata ala ya mana agaji zamantakewa na aure da musulmai suke yi zamantakewa ce da Allah subhanahu wa ala ya shar'anta wasu maza'in da mata duka wannan zama na aure da maza da mata da Allah subhanahu wata'ala ya dora to zama ne wanda yake na shari'a usul na zama din shari'a ne amma a cikin zaman kuma bayan shari'a din akwai wasu al'adu waɗanda su mazauna aure din ke gabatarwa domin ci gaban zamantakewa din ko kuma gyaruwar zamantakewa din domin zamantakewar aure akwai addini akwai kuma al'adu din dukkanin al'ada da take cikin aure muddin ta ci karo da abin da ya shafi shari'a ba za ta kawo gyara a cikin zamantakewa to ana maraba da irin wannan al'ada amma dukkanin al'adar da za ta ci karo da abin da ya shafi shari'a ta zamantakewar aure to wannan kan damar shari'a ba ta maraba da shi farko maza ne Allah subhanahu wa ta'ala ya dora musu haƙƙin ɗibar ainihin abin da ya shafi rayuwa ta gida gaba daya kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani mai girma a suratul nisa'i ar ar-rijal qawwamun الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 'ala ba'dihim wa bima قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فانجوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تقوا عليهن سبيلا Iman ma ta na ajiyan ta hira. Mahallin Sahil shi ne kuma Jafyon Suwaiba na ta'ala yake al'adu da al'umma nuna halin da za'a yi mafarda da ruwa mu ba zogin al'adu. Maza su sute tsaye wajen gudanar da lamarin abin da ya shafi zamantakewa a bisa mata. Mazaje sune sute tsaye. da ragamar gida ragamar gida kuma shine tun daga kan abin da ya shafi tarbiyya ta addini kula da zamantakewa din ta yau da kullum ciyarwa da shayarwa da tufatarwa to duka wannan maza ne su suke ɗauke da wannan nauyi in ji Allah subhanahu wa ta'ala namiji shi ne yake ɗauke da rayuwar ainihin wato gidansa daga kan matansa da 'ya'yansa da dukkanin wani wanda ya biyo a cikin wannan famili nasa to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya nauyin tsayuwa da wannan ainihin wato haƙƙi ɗin ba yana nufin maza ne suka fi mata ƙarfi ba a maza ne suke tsaye a wajen ɗaukar ƙawainiyar abin da ya shafi gida a kan mata ɗaukan gida yana kan maza ne ba yana kan mata ba don haka namiji shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora masa wannan dama a kanta. saboda haka mazaje yana da kyau su lura wajen kyautata zamantakewa da Allah ya ce wa ashiru hunna bil ma'ruf a zauna da mata bisa kyautatawa kyautatawa shine abin da yafi inganci a cikin rayuwa kyautatawa ta harkar abin da ya shafi zamantakewa na farko akwai abin da ya shafi koyar da addini yana gyara zamantakewa a koyar da iyalai addini koyar da iyalai addini kuma yana da ainihin wato musulubi wanda yake mataki-mataki duk lokacin da aka ce gidanka yana haɗe yana zaune kana so ka gyara shi to ba wai ana gyara shi a rana ɗaya ne ko a gyara shi a cikin sati ɗaya ba matakai ake bi wajen gyara gida akwai lokacin da ya dace a yi wannan gyara akwai lokacin da ya dace a yi wancan gyara ɗin akwai lokacin da ya dace wannan gyaran za a yi domin yana faruwa cewa za ka ga mutum yana so ya gyara gidansa amma kuma usulubin gyaran bai zo ba saboda me saboda bai bi ainihin matakai ɗin ba kamar yadda ya fi faru da wani magidanci ya ji labari akan abin da ya shafi zuwa wajen bokaye da malaman da ake cewa masu dube-dube to matarsa da tana daga cikin irin waɗannan matan da suke yawan bibiyar irin waɗannan da ji cewa ga makomar mata za ta shiga wuta za ta dawama a jihar Nama za ta yi kaza sai ce to lalle ya shiga uku yana komawa gida ce to wance daga yau ba ke ba hanyar zuwa gidan boka ko wani abu ta ce to baka isa ba kuwa duk duniya ba wanda ya hana da zuwa gidan boka in ba haka ba kuma sai auren mu ya mutu kaga da farko ba hana ta zuwa gidan boka zai yi ba ne zai mata a karantar da ita Allah to kaga dole sai da usuluji to da yana da kyau duk abin da za ka gudanar a gida ba sai kan usuluji yana da kyau mazaje su dinga kyautatawa matayensu kyautatawa mataye yana daga cikin abin da ke sa gida ya zanto ya gyaru da ƴaƴa din da mata din kaga an zauna lafiya amma muddin kana mai gida ba ka kyautatawa to ba za ka samu zaman lafiya ba ba za a taba samun zaman lafiya ba saboda ne saboda baka kyautata ba ita kuma kyautatawa tana jan hankali amma wuce inda ake rufi a ainihin wato biyayyar makarjar idan mutum yana so a masa biyayya ko a bi shi ko a saurare shi ko a gan shi to dole ne su ya kyautata kamar yadda kafin auren ka yi kokari ka kyautata matakai guda shida cinnan da ake bi wajen alakar aure duk sanda da du nazaru fafti samatu fasalamu sun makalamun famo irin walika kaga duka san da aka yi matakin nan ka zo girmawa kan layi ka dan ganta ka dan kyalla idanu ita ma ta kyallo idanu sai da ah, to wannan fa shi sai kai murmushi sai ka ita ma ta yi makilin ka gani sai ka ja ah, wanke salamu alaika ah, wa alaikum salam ha sai ka ji abun fa an karɓi sallama sai bayani haka salamu, sai magana kuma daga yin magana sai ne fa mau'idu sai to yaushe za mu haɗu wani kawo kuma sai a haɗu sai a ɗaura a wuri to kaga an bi matakai kafin daura aure ya kamata ya hau aure a gida ma a bi matakai kafin ne kafin a samu wasu tashin hankali da za su faru a gaba wato duk lokacin da tashin hankali ya faru to a bi matakai domin tsinke wannan baraka ne ko kuma ma a bi matakai ɗin domin kada baraka ɗin ta zo a lokacin da ba a shirya ba yana da kyau maza mu kyautata zamantakewar mu da mata kada mu zauna da mata cikin fushi domin abin da yake damun mu galibi muka zama da mata a cikin fushi galibi mazaje muna da wannan kuskure ne kaga mutum yana fushi da matarsa kaga mutum yayi ya sha kunu da matarsa ni yanzu kwana uku bana kula ta ha wanda da idan baka ji motsin ta ba har neman ta take yi da fa kafin a daura auren fa idan in ta kwana biyu da ganta ba to ya dinka zirga-zirga an gari ɗaya ne yana wucewa ta ƙofar gidan yana dawowa to yanzu kuma ya wuri an samu matsala to kaga kenan yau kwana uku ba na mata magana ni ba na kula ta ni ba na karta wannan kuskure ne maza ya kamata su yi kokari su ja hankalin mata su ta musu wani kansa baya kyautata wa mata ɗin ba ta jin daɗinsa ba ta jin daɗin zamantakewa da shi saboda ne saboda zai kyautata mu'amalar ba kawai sai dai rana tsaka a cewar wani zai ƙara aure mai da ne kai rabu da mata in ba na ƙaro aure ba ba za a zauna lafiya ba to kaga ƙarin aure kuma baya daga cikin hanyar da ake zama lafiya a gida ƙarin aure baya daga cikin hanyar da ake zama lafiya hanyar da ake zaunawa lafiya shine hanyar da za a bi domin a tabbatar da shari'a mai kyau a tabbatar da al'adu masu kyau da za su gyara zamantakewar aure ya zama wata wata mata da mijinta zai kara aure da ya zo sai ce mata wancan ina so zan ƙara aure ta ce ne ah, gida muna zaune lafiya za ka ƙara aure to ubangiji ya ce ai san cihu فإن خفتم ترجعوا أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تحولوا to sai ja wannan aya to ita ma ke irin ɗan islamiyyar nan da sun buga karatu kwarai da gaske har ma ta fi mijin karatu ya ce ai ubangiji ya ce fanki goma ƙwabala sun minan disa'i ta ce eh na ji wannan Allah ya ce ku auri waɗanda suka muku daga cikin mata masina wasu lasa waruba ko kai biyu ko dai uku ko dai huɗu. ko sai da ke to gaban ko mai aka faɗa sai ce hmm, hmm, hmm, Allah ta adilu to ka ga tsallake aya ta ce dawo munafikin Allah karanta ne Allah ya faɗa Allah ya ce fa in kuntum Allah ta adilu fa wahid ta ce mai gida tsakaninka da Allah kana yin adalci ta ce mai gida tsakaninka da Allah kana yin adalci ka da Allah ta ce ba ta taɓa sanin malami ba ne ba sai a wannan ranar ita tun da take da shi ba ta taɓa zama da shi ya koyar da ita karatu ba sai wannan ranar da ƙarin aure ya zo da yake jawo mata ayar banki kuma babala kuminan misali Da ka ganin akwai kuskure a yau yau shi za ka zama da matarka ba a gane kai mutumin ka gane sai in wata bukata ce ta bayyana da ka ga wannan akwai kuskure a cikin ya kamata mutane maza mu san zamantakewar mu da mata kafin mu san zamantakewar mu da mata kamar yadda muka ɗauko su muka kawo su to ya zama da zamantakewar ba ta canza ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata hadisin na Aisha Allah shi kare da gare ta hadisi wanda imam Ahmad ya rawaito shi Aisha take ake tambayan na Aisha idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo gida mai yake yi sai aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi mihinati ahalihi ta ce manzo Allah ya kasance cikin aikace aikacen iyalan gidansa idan manzo Allah ya shigo gida ya ga wancan kwano, ya daga ya ga wancan dutsen ya dauke ya ga wancan dabbar ya gyara mata dauri ya ga wancan abun ya fadi ya daga shi wata ran manzo Allah har tsintsiya yake dauka yana share gurin da ya kamata a share amma kai ka ga dutse me yasa ba a dauke wancan ba ka ci bal da shi me yasa ba a gyara wancan ba ka buge yanzu tun da akwai min ta dawo ba a daure ta ba yanzu to ga shi manzo Allah ba haka yake ba kawai in ya zo ko sai ka ba ya daure idan manzo Allah zai sha nonon akuya a gidansa zuwa yake sa kwano ya katsa da kansa ba zama yake kame ce ku ta kumin a manzo Allah zuwa yake ta ya zo sha kayan ba saboda ne saboda nuna wa al'umma cewa shi annabin kansa ga yadda ya gudanar a cikin gidansa to mu kuma al'umma ya mu yi kuma Allah ya ce mana laƙadi kada lakum لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم وذكر الله كثيرا الله لقد لكم في رسول الله hakika kyakkyawan abun koyi ya kasance musu dangane da annabi sallallahu alaihi wa sallama dukkanin rayuwar manzo Allah abun koyi ne shigarsa da fitarsa tsayuwarsa da tashinsa zamansa da kaza duka koyi ne sai sa ya zanto a cikin gidansa ana koyi da dukkanin abubuwan da yake faruwa sannan daga cikin abubuwan da za su gyara mana a ainihin wato zamantakewan aure shine ya ce wa mata ɗin abubuwan da yake faruwa a tsakani domin galibi ga fushi ga rashin yafiya muna da fushi akan maza akan mata sannan ba yafiya ba yafiya kafin a ɗaura auren nan idan da za ku ɓata ku samu saɓani wancan aure ya zo aiwa ne aure ya zo ina so abin anko nawa ne ankon dubu shida mai kudin ɗinki kuma dubu uku gaskiya ba zan iya biyan wannan ba to tunda ba za ka iya ba ni na sai ta kauce ta farka washe gari sai ka buga mata waya da Allah in gidan wannan matsalar ne ki zo da ba san yadda za mu ta to yanzu kuma naira ɗari a cikin gida ta haɗa ku faɗa da Allah ba abun lura ɗari a cikin gida ta haɗa ku faɗa a layi kuma naira dubu nawa dubu tara ba ta haɗa ku faɗa ba amma a gida naira ɗari ta haɗa ku faɗa wani fa cefa ne zai ba na ɗari biyu wallahi tallahi goma ta saura ba a bashi ba an samu bala'i goma wallahi wani akan goma ya dinga tsere da matar da kira wallahi wacce abin da take yin na kaza da kaza to kaga wannan ba karamin kuskure ba ne a dinga ya cewa kar a yi kushi kuma a dinga ya cewa domin su mata menene suna da rauni Ya sa Allah ya ce ai mazan da suke tsaye wajen riko da ainihin ragamar gida ce ta Allah ya ba su fawa ita mace tana karkashin wa karkashin namiji ne namiji shi yake rike da mace ita mace kuma daman duk rayuwar ta tana hannun maza ne ko dai tana hannun babanta ko dai tana hannun kaninta ko wanta ko ta koma hannun mijinta daga ƙarshe ne ta koma hannun ɗanta ne ta gashe duk maza ne suke lura da rayuwar mata saboda su Allah subhanahu wata'ala a wannan gatar ya musu su wannan gatar Allah ya musu wannan gatar Allah ya musu idan haka yana da kyau mu su da cewa a ainihin wato matanmu kada mu yi fushi da su ko mu dinga yake musu a dinga yakewa. lokacin da abubuwa suka faru da annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da ummu salama da nana aisha ko kuma da saudar ko da wasu daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da mariya alƙaƙiya dangane da cewa manzon Allah ya haramta wa kansa wannan mata saboda abin da ya faru na ce ku ci a tsakaninsu da Allah subhanahu wata'ala ya zo yana ba da labarin abin da yake faruwa ne Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a kai ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم نعم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير Allah yake ya kai wannan annabin dan me zaka dinga haramta wa kanka abin da Allah subhanahu wata'ala ya halatta maka tarta jumar ba ta alwajir dan neman yardan matanka daga ƙarshe waɗannan matan da suka yi wannan sirri tsakaninsu dangane da kawo wannan dalilin da annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya faɗi labarin da manzon Allah Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar wa annabi cewa wannan abun fa ya bayyana a tsakanin matanka domin lokacin da yake ya haramta wannan mariya ya gaya wa musallama ya ce to kada ki kuskura ki gaya wani labarin nan amma sai ta je tun daga katangar ta ga Aisha katanga ne a tsakanin su sai ta leka ta kanka daga dace Aisha to fa yau fa abin da muke so burin mu ya cika bai wannan fa yanzu kan fa an sallame ta haka ko eh to shi kenan to shi yasa Allah sai ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan labarin da kace kada ya fita to fa ya fita fa yanzu gashi wanda mata ce mahallin shayi shine wa idh akarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi hadisa lokacin da manzo Allah ya zo shi yana yin sirrin magana wani sashi na wannan labari daga cikin sashin matarsa فلما نبأ به وأظهره الله عليه أرف بعضه وأرد عن بعض lokacin da ita wannan mata ta je ta faɗi wancan labarin to da manzon Allah ya zo yana gaya mata cewa ai wance yanzu maganar nan da muka yi da ke sai da kika gaya wani arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd ya gaya mata wani sashin labarin kuma ya kyale wani bai gaya mata ba me wannan kenan ya ko to haka ake son mutum saboda ita ta san duk duniya babu wanda ya san wannan magana sai Aisha kuma manzo Allah ce kar ta faɗa kuma gashi ta faɗa to da annabi yazo sai yace kawai wanci ashe maganar da muka yi nan sai da kika faɗa iya wannan manzo Allah ya faɗa arrafa ba'dahu arada an ba'd to dan haka ka daina tuhumar matarka jiya kin yi kaza dan shekaran jiya ma naga abin da kika min kaza ina ba kallon ki ne ba ina kyale ki don haka satin da ya wuce ma ga abin da muka bara a watan kaza sun labari na gaba za a samu zaman lafiya ba idan an zo hukunci kawai lokacin da aka zo za a yi magana a faɗi abin da ake faruwa kawai a gyara a wuce to shi ne zamantakewa zai zama ta yi kyau amma an yi kaza jiya an yi kaza ai ba rima kin kaza shekarar da za a auren wance ai ga abin da ya faru to kaga wannan ba za a kai labari ba to da haka duk abin da zai faru iyaka kawai abin da manzo Allah ya faɗa kawai shine wanci abin da ya faru na sai da kika faɗa iya wannan ayayin ta shiga ta shiga sai ta yinta to da haka in mata ta ma laifi ka ce wanci duk abin da kike yi fa ina kallon ki to ai wannan ya ji sauki to da haka yana da kyau maza ainihin wato a kiyaye da kuma yana magana maza zan shiga mata sai ga malaka ta zan haƙura haka ke zo da aka maza yana da kyau a kyautata zamantakewa a gyara zamantakewa matan ma a gurguje yana da kyau ku gyara zamantakewan ku da mata a da mazan ku mata manyan mutane ne jama'a duk inda mata suke ba ƙananan mutane ba ne domin iyayenmu ne domin iyayenmu ne sai dai na ƙasa da mu irin ƙannanmu nan akwai tsaurin kai amma na saman kan mun san gaskiya mutanen kirki ne amma wanda muke saboda da kuɗi da zai a hankali idan don haka yana da kyau mata su gyara mata su gyara yanzu galibin ka ko suna shiga wata damuwar to za ka samu daga cikin tukina ke ta mata da suke damuwar ko an ɗaura kaza ta warware ko an warware kaza ta je ta ɗaura akwai wacce fa da ya ba da aure ta warware auren ta warware auren to yanzu Allah wanda mijinta zai ba zai aure ta warware me su wannan matar kaga tana gaba da shekan kenan wannan shekan ma sai dai rike mu da amma ta yi gaba don haka yana da kyau mata yadda Allah ya muku daraja ya kyautata kimar ku ya kyautata halittar ku ya gyara ku yana da kyau ku kyautata zamantakewar ku da mazajen ku namiji kina kafin aure din nan irin maganganun da ake kafin a yi aure irin zamantakewar da aka yi kafin a yi aure yanzu me yasa ba za a irin wannan zamantakewar ba me yasa ba za a yi ba ai duk wacce ka aura ko duk wanda kika aura kafin a ɗaura auren kin fi musalin irin abin da kuka yi tare da shi kafin a ɗaura aure irin maganganun da aka yi da irin kalaman da aka yi da irin alƙawuran da aka yi da irin kaikawan da aka yi to me yasa yanzu an zo gidan mijin ba za a yi ba wancan da aka yi a layin ba lada yanzu wannan shi na gidan shi ne da lada me yasa ba za a yi ba domin duk wancan kalaman da aka yi da zaƙin baki da kyauta da tukunci da anko da mene duk ba lada wannan don ba ka je lahira a ce aga irin ankon da kai wa budurwarka ba saboda ba lada to yanzu tun da na gida akwai lada me yasa ba za a yi ba me yasa ba za a yi ba to da aka yana da kyau mata a kyautata wata za ka ga an je hira gurinta an kawo ruwan sha a bakin an kawo abinci an kawo taburma an yi kaza amma da an yi aure shi kenan duk wannan an zubar da shi ta mance da wannan dama saboda kafin a yi auren ne ake yi da za ka mata Allah kara muku daraja amma dai a gyara irin wannan halin yana da kyau mu gyara wannan zamantakewa din mu kyautata kuma sai Allah ya dole mu da ido rahama ya ƙara mana albarka a cikin gida duk gidan da ba a zaman lafiya to fa albarka ba ta samu yadda ake so amma gidan akwai zaman lafiya da tarbiyya mai kyau to lallai sai a samu albarka mai yawa a cikin wannan gida din yana da kyau a kyautata zamantakewa a gyara mata su gyara maza su gyara sai a samu 'ya'ya masu albarka na gari sai zanto al'umma din Allah ya ji daɗinta kuma sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi alfahari da ita a ranar alkiyama kamar yadda ya faɗa wa subhanaka wa bihamdika wa wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh